Egun honen zule guzieri, bere depresioa, bere sufrikarioak, bere bilaketa eta sustut bere perpistea, amar urte bazteretatik argun desagertu eta berritzitza hartuko du. Altaene ee belaunaldiaren zat, larugeita markadaren bukaera eta 2000 urteko entzat, ze energia, aserrea, karaktera zuen. Egia erran bere fenomenoaren ondotik ezin zen pastu, lotxa doi batekin garaian, eh? neska japlari baten kantuak entzutea etzen agunta. Etzen auzo sensible batetik ateratzen, ez zuen emigrazio kanpoko markarik dena zuen japa dekloazon atzeko, la boulette, ma franza moa, jeune demoiselle, marine, enfant du desert, ardatzak garbiak ziren, generazio, nan, nan, belaunaldi oso baten keskak geroari begira. Eskui parean, 2002ko presidenzial hauteskundeen sorpresatik landa, diskriminazioa eta banluetako gazteen marginalizazioa xalatuz, Frantzia sakonaren hipokrizia kondenatuz, eta nola ez aipatu bere bizipen momentu ilunen lekukotasunak, ala nola Mazu Franz nun amazazpi urterekin bere mutil lagunaren partetik erasoak jaso zituen, ala nola ere bai TS nun ama bost urterekin bere burua hiltzea entxeatu zuen. Kagera motza eta animalia, gora, behera eta azkenean bere bahne bakea, erli joan atxemateko. Ze sorpresa bai garaian bi mila sortzian, bera, emazte hain protestan eta betiko dak urratzeko prest, buru oial islamiko oso batekin agertzen delarik. Baina gaur egun zer dugu desberdin? eskolaren igoi gailua soziala panan, gure gaztean ahangurak kezkak geroari begira indartuz doaztelarik, ez da baida publikoa histerikoa, islamogoxist, islamofobi, endigenoak, wokismoa, hitzak debaldetan erabiliak stigmatizatzeko, eskuin muturaren parean frente errepublikararen autua, lapest eta kulegaren artean kondenatzen delarik? Gaur kaneko festivalean, dokumentario bati esker jams japlari oiaren botza behitz entzunen da. Ta siur ez duela neor asolagabea utziko, oai, erreak zuei plaza. Mil esker agetaz entzunik, ta pasa egunon.